Джеф Сазерленд Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ 3. Команди. Саме команди виконують проекти у світі праці. Існують команди, які виробляють автомобілі, відповідають на телефонні дзвінки, проводять хірургічні операції, програмують комп'ютери, готують новини і проникають у двері захоплених терористами приміщень. Безумовно, існують також окремі ремісники чи художники, які виконують роботу самотужки, але саме команди обертають землю, і саме на них базується скрам. Усі це розуміють, але в бізнесі ми надто часто зосереджуємось виключно на окремих особах, навіть якщо виробництво є командним зусиллям. Подумайте про різного роду бонуси, підвищення в зарплаті чи посаді, якими винагороджується продуктивність у компаніях. Зазвичай усе спрямоване на якогось окремого виконавця, а не на команду. А це, як виявляється, велика помилка. Менеджери часто скеровують зусилля на окремих осіб, тому що це інтуїтивно здається їм правильним. Ви хочете мати найкращих людей, а люди різні, тому зосередьтесь на найкращих виконавцях, і ви матимете кращі результати. Правда? На жаль, усе не так просто. Візьмемо, наприклад, процедуру отримання студентами оцінок під час занять. У Єльському університеті особливо складним вважається курс комп'ютерного програмування професора Стенлі Айзенштата. CS323. Е, Коли студенти почали скаржитись на те, скільки часу займає кожне завдання, професор не зробив своє завдання простішим, а почав відстежувати, скільки часу потрібно кожному студентові на його виконання. Потім Джоус Польський, який пройшов курс Айзенштата в ну, далекі 80-ті, е, а тепер має власний бізнес із програмного забезпечення, порівняв отримані дані із реальними оцінками, які люди отримували. Він хотів з'ясувати, чи існує якась кореляція між між часом витраченим на проект і отриманою студентом оцінкою. Цікаво, що не існує. Одні люди працюють швидко і отримують відмінно, а інші люди працюють довго, але отримай те саме. Єдиною різницею є кількість витраченого на завдання часу. Як же застосувати це в бізнесі? Ну, якщо ви менеджер, то вам, схоже, краще найняти не просто робітників, які отримують оцінки відмінно, а тих, хто отримує їх за найкоротший час. У єльському дослідженні найшвидші студенти перевершували своїх повільних товаришів у співвідношенні 10 до 1. Вони були в 10 разів швидшими, а оцінки отримали такі самі високі. У 10 разів це ж вражає, так? Тому схоже, що компанії мають наймати наймати найшвидших людей і позбуватися повільних. Це здається найкращим підходом до підвищення продуктивності, але інші чинники можуть бути ще важливішими. Якщо ви поглянете на команди, а не на окремих осіб, то побачите дещо цікаве. Існують дослідження, де переглянуто близько 3800 різних проєктів, від виконання роботи в бухгалтерських фірмах до розробки програмного забезпечення для бойових кораблів і технічних проєктів IBM. Аналітики дивилися на дані продуктивності не окремих осіб, а лише команд. І якщо вивчати як як працювали команди, ви побачите щось дивне. Якщо найкраща команда могла виконати завдання за тиждень, скільки, на вашу думку, це займало у найгіршої команди? Ви, можливо, гадаєте, що вийшло співвідношення, яке спостерігалось у Єлі 10 до 1. Тобто повільній команді потрібно було понад 2 місяці, щоб досягти того, що швидша команда робила за тиждень. Однак правильна відповідь та, що між командною і індивідуальною продуктивністю існує значно більша різниця. Насправді, повільній команді треба було не 10 тижнів на роботу, яку швидка команда команда могла виконати за тиждень, а дві тисячі тижнів. От такої великої є різниця між найкращою і найгіршою командами. То на чому слід зосередити вашу увагу на індивідуальному рівні, де ви можете досягти покращення в 10 разів, якщо кимось е, тивом зробите всіх своїх працівників геніями, чи на командному рівні, де можна збільшити продуктивність до нечуваних розмірів, навіть якщо просто зробити свої найгірші команди посередніми. Звичайно, якщо націлюватись на посередність, то ви її і отримаєте. Але що що, е, як ви зможете зробити всі свої команди найкращими. У певний час у певному місці з певними невеликими групами людей усе стає можливим. Навіть якщо ви ніколи не мали таких команд, ви бачили їх у дії, ви чули про них захопливі розповіді, про їхні можливості складають легенди. Особисто я виріс поблизу Бостона і живу там зараз. А тому мені спадають на думку такі видатні команди, як Келтіс 1980-х у баскетболі чи Нью-Інгленд Петріотс, часів дома Брейді у американському футболі. Коли ці команди виходили на поле, здавалося, вони грають не в ту гру, що всі інші. Пересування, китки, удари, які колись здавалися неможливими, раптом стали звичайною частиною плану гри. Це було так, наче на цих гравців спустились просвітлення, і деякий час вони просто не могли помилятись. Ларі Берт рухався майданчиком і пасував м'яч, навіть не дивлячись, здавалося б, у порожнечу. Але коли м'яч уже виходив за межі поля, Кевін Макгейл просто виникав саме там, де він і мав бути, а потім кидав. Віддав м'яч на край знову, наче не дивлячись, і Роберт Періш тут таки опинявся в ідеальній позиції для китка. Таке абсолютне поєднання мети і довіри якраз і робить команду видатною. Нам усім випадало бачити такі команди. Декому з нас пощастило попрацювати з однією із них чи більше у своєму житті. Коли я створював скрам, то шукав те, що мають на надефективні команди, але не мають інші. Чому так виходить, думав я, що одні команди змінюють світ, а інші в'язнуть у посередності? Що спільного мають між собою дії? дійсно чудові команди, і ще важливіше, чи можемо ми їх відтворити? Виявляється, відповідь є ствердною. У своїй оригінальній праці розробка нового продукту, де описано те, що пізніше стало скрам, професори Такуечі і Нанака дала характеристики команд, які вони бачили у найкращих компаніях світу. Перше, надзвичайні. Вони мають відчуття надзвичайної мети, Ця вища мета дозволяє їм переходити зі звичайних у надзвичайні. Цілком реальне саме рішення бути не пересічними, а видатними змінює їхній погляд на самих себе та свої можливості. Друге, автономні. Ці команди самоорганізовані і самокеровані. Вони мають право приймати власні рішення про свою роботу та втілювати їх у життя. І третє багатофункціональні. Ці команди мають усі вміння і навички, необхідні для виконання проекту, планування, проектування, виробництва, продажі і дистрибуції. Причому ці навички підживлюють та підсилюють одна одну. Один із членів команди, яка розробила революційну нову камеру для Canon, описав це так: коли всі члени команди перебувають в одній великій кімнаті, чиясь інформація стає вашою навіть без зусиль. потім ви починаєте мислити категоріями того, що стоїть на першому або на другому місці для групи загалом, а не лише для вашої ділянки. То як створити команду, націлену на вищу мету самоорганізовану і постійно підживлювану вміннями і навичками кожного її члена? Я витратив чимало часу, щоб це зрозуміти. Зрештою, не можна просто кричати на людей, що вони були більш самоорганізовані і надзвичайні. Мотивація має йти із середини. Її нав'язування просто б'є те, що ви намагаєтесь зробити. Можливо, існує якийсь простий набір правил, що заохочують до створення дива. Довга сіра лінія. Я повертаюсь думками до того часу, коли був частиною однієї із таких дивовижних команд. Це було на початку 60-х, коли я навчався у військовій академії Сполучених Штатів, більш відомий як Вестпойнт. Останній рік там був призначений я інструктором моєї кадетської роти Л2, яку ще називали вільною парою. У 1963 році у Вестпойнті було 24 роти із номерами від А1 до М1 та від А2 до М2. Тричі на тиждень ці роти виходили на плац і карбували крок у повній парадній формі, з винтівками на плечі і шаблями на буці, білими ременями і погонами. Ці парадні шокування були в академії справжніми змаганнями протягом майже двох століть. На той час наша рота вже більш як 100 років пасла задніх у загальному заліку. Інструктор не має прямої влади, він не входить до командування роти, ніхто йому не підпорядковується, ніхто не зобов'язаний робити те, що він каже. Але після кожного параду всі інструктори збирають збираються разом і оцінюють кожну роту за різноманітними критеріями. Як інструктор, я вирішив, що можу зробити ситуацію більш зрозумілою для кадетів. Я підготував кольорові схеми того, що йшло правильно, і того, що йшло неправильно, а потім розвісив їх у казармі, де всі хлопці із моєї роти могли бачити їх кожного дня. Спочатку зауваження були простими. Чарлі встромив шаблю у багнюку, чим не розвернувся синхронно із усіма. Салют Дейла вийшов недостатньо чітким. Не було жодних покарань чи звинувачень, були просто факти викладені всіма іншими інструкторами під час оцінювання. Однак це були причини, чому L2 посідала останні місця у рейтингу. Через кілька тижнів кадети відточили свою техніку шикувань, але рота продовжувала отримувати низькі оцінки. Залишалась одна причина її командир. Його команди було недостатньо чіткими і віддавались не тоді, коли треба. Звичайно, мені довелося віддуватися за критику командира, але у відповідь я просто казав: оцінки є оцінки. Я лише показую вам, що вони означають. Кадети зробили все, що від них залежало, тепер проблема у вас. Чи хочете ви її виправити? Чи збираєтесь програвати вічно? Через кілька тижнів л 2 стала найкращою ротою у Вестпойнті. Найшанованішим кадетом історії академії був генерал Дуглас МакАртур. Він мав найвищі оцінки з усіх кадетів, які звідти випустились, і був провідним полководцем в обох світових війнах. Як генерала армії та кавалера медалі пошани у кадетському корпусі його особливо поважали. За рік до того, як я став інструктором своєї роти, у травні 1962 він виступив у нас зі своєю останньою промовою. Щоб повністю зрозуміти її вплив на кадетів, ви маєте належним чином уявити собі цю сцену. У величезній кам'яній залі із масивними колонами та гігантськими люстрами, що звисають зі стелі, зібрались три тисячі чоловіків у сірій кадетській формі. Біля однієї стіни над усією залою зіймався поміст завишки в 10 метрів. Генерал МакАртур, тоді вже доволі немічний, зійшов на поміст і виступив із промовою, яку сьогодні називають довго сіра лінія за кольором форми кадетів. Ви цемент, який з'єднує всю будівлю нашої національної системи оборони. З ваших лав виходять видатні полководці, які беруть у свої руки долю нації, коли зазвучать набати війни. Довга сіра лінія ніколи нас не підводила. І якщо вам доведеться піти у бій, Мільйони солдатських душ в оливковому, хакі, синьому та сірому піднімуться із своїх білих хрестів, карбуючи ці магічні слова, обов'язок, честь і батьківщина. Я пам'ятаю, як при цьому всім здалося, що за спиною МакАртура, який залишав кадетам свій останній заповіт, дійсно вишикувався цей легіон солдатських душ. І ще три тисячі мужніх чоловіків, загартованих для війни, яким не так легко заплакати, не могли стримати сліз. Увісні я знову чую гуркіт гармат. Автоматні черги, дивне і скорботне годіння поля бою. Але наприкінці своїх днів я подумки повертаюся до Вестпойнту, адже там завжди лунають ці слова: обов'язок, честь і батьківщина. Сьогодні моя остання вечірня повірка разом із вами. Але я хочу, щоб ви знали, коли я піду назавжди, мої останні свідомі думки будуть про кадетський корпус знову і знову. Досі кожен кадет в академії перед випуском зобов'язаний вивчити цю промову на пам'ять. Рядок за рядком, слово за словом, вона стала духовною настановою кадетського корпусу і офіцерського корпусу США загалом. Обов'язок, честь, батьківщина. Майже через рік після тієї промови генерал МакАртур помер. Потрібно було обрати одну із род для урочистого маршу на його похороні. І що ви думаєте, під траурний барабанний бій за катафалком, що від струну одного із найвидатніших генералів Америки, йшла вільна пара рота, яка понад 100 років була найгіршою серед кадетів. Через кілька місяців після похорону я востаннє марширував зі своєю ротою під час церемонії випуску із Вестпойнту. Марширували всі 24 роти, і через її місце в алфавіті Л2 йшла передостанньою. Після церемонії мій майбутній тест спитав мене: Оця рота, друга з кінця, вони відрізняються від усіх решти. Інші марширували, а вони, здавалось, не торкалися землі. Хто це був? Це була моя рота, сказав я йому. Ці люди ховали генерала Макартура. Моя рота досягла надзвичайності скрам під час революції. Часто, коли люди говорять про видатні команди, то згадують лише надзвичайне відчуття мети. Але, хоча цей дуже важливий елемент, це тільки одна ніжка триногого табурета. Не менш важливою, але, мабуть, менш помітною є свобода виконувати вашу роботу способом, який ви вважаєте найкращим мати автономію. Усі видатні команди залишають своїм членам вирішувати, як саме досягти цілей, поставлених керівництвом організації. Площа Тахрір сьогодні вже стала синонімом єгипетської революції та невпинної боротьби у цій країні, але до січня 2011 року це була просто ще одна брудна, забита транспортом, кільцева розв'язка у центрі Каїра. На північ від неї розташована рожево-червона будівля Єгипетського музею, а на південь високі стіни Американського університету в Каїрі та знаменита урядова будівля Могама. На заході ви знайдете штаб-квартиру Національної демократичної партії єгипетського диктатора Хосні Мубарака, а також штаб-квартиру Ліги Арабських Держав. Хоч як дивно, на східному кінці площі був американський фастфуд KFC, що невдовзі став тилом для протестувальників, які кидали каміння і тіснили поліцію. Наприкінці січня 2011-го невелика група людей вирішила влаштувати усередині цього транспортного кільця демонстрацію протесту проти жорстокого вбивства е, єгипетської поліцію молодого чоловіка на ім'я Халет Саїд. Але те, що мало б стати черговим невеликим протестом проти репресивних дій режиму, перетворилось на іскру, яка розпалила уяву єгиптян і, врешті-решт, вивела на площу мільйони людей. Але в наступному місяці сталося неймовірне. Лише через те, що люди збирались разом та говорили свої ні, один із найдавніших та й наймогутніших диктаторських режимів близького сходу був повалений. Ці люди виходили день за днем, ніч за ніччю, заповнюючи собою площу і створюючи нову країну, де не правив диктатор диктатор Хосні Мубарак, а громадяни могли вільно висловлювати свої думки. Вони змінили свій світ. Для журналістів це стало грандіозною подією історичної ваги. Серед тих, хто приїхав до Каїра її висвітлювати, була і бригада Національного громадського радіо НПР, одного із провідних медіа Сполучених Штатів. Але спочатку продюсери і репортери були настільки заскочені зненацька, що не встигали за подіями, губили матеріали, плутали репортажі та ледь-ледь задовольняли вимоги свого керівництва у Вашингтоні. Виправити ситуацію був посланий Джей Джей Сазерленд, мій син. Як досвідчений військовий кореспондент та продюсер, він був направлений до Каїра, щоб узяти на себе безперервну підготовку репортажів. Але події там набули надто великого масштабу, щоб не виходити в ефір кожного дня у кожному випуску новин і кожної години години Джей Джей опинився в країні, де не працювали аеропорти, іноземці відчайдушно намагались виїхати, а мобільний зв'язок і інтернет були відключені. Він був там старшим продюсером, але дуже подібно до інструктора у Вестпойнті, продюсер NPR є радше не типовим менеджером чи керівником, а посередником і організатором тим, хто допомагає чи сприяє. Завданням Джей Джея було допомагати команді виконувати найкращу роботу, як, тільки вони могли, не розповідати їм, що робити, а забезпечувати їх усім необхідним. Керівництво наказувало готувати репортажі і виходити в ефір кілька разів на день. А вже як це зробити, визначала сама команда на місці, вирішуючи, що саме висвітлювати і в якому форматі радіопередачі. На диво, через деякий час команда почала успішно працювати, причому саме через складнощі зв'язку з Вашингтонським керівництвом, адже радійникам довелося діяти переважно на власний ризик. Постійні прямі вказівки отримувати було просто неможливо, а події розвивалися розвивалися дуже швидко, тому для виконання роботи команді довелося самоорганізовуватись. Однією із ключових концепцій у системі Scrum є якраз те, що члени команди самі вирішують, як вони збираються працювати. Керівництво відповідає лише за виставлення стратегічних цілей, а вже як їх досягти, має вирішувати команда. Той, хто не був тоді у Каїрі, просто не міг слідкувати за тим, що відбувається. Майже щодня команда NPR готувала низку репортажів на наступний день, але події змінювали змінювались так блискавично, що всі ці повідомлення майже миттєво застарівали. На площі Тахрір відбувалася масштабна сутичка, лунала якась гучна заява, хтось подавав у відставку, і вся робота команди йшла псу під хвіст а раптом виявилось, що їм майже нема чого вчасно видати в ефір. Успіху ж їм вдалося досягти за допомогою скра. Вказівника керівництва вимагали від них виходити з репортажами кожні 12 годин у вранішньому випуску і у вечірньому підсумковому. Щоразу Джей Джей звертався до команди і ставив їм три дуже прості запитання: що ви робили із часу нашої останньої розмови, що ви збираєтесь робити до нашої наступної розмови, і що стоїть у вас на шляху. Цей звичайний ритуал скрам змушував кореспондентів говорити, ділити ділитися один з одним своїми думками. Але головною роботою Джей Джея, як де-факто скрам-майстра, було стежити, щоб перешкоди, на які скаржились члени команди на одній зустрічі, усувались до наступної. Перешкодою могло бути що завгодно: від проблем з єгипетською бюрократією до відсутності безпечного готельного номера, від пошуку водіїв та перекладачів до визволення кореспондентів із катівень жахливої, жахливої єгипетської таємної поліції Мухабарат. Як же це все покращилось? Можу вас запевнити, що хаос пов'язаний із загальною непевністю, особистими сварками і нездатністю миттєво видавати новини, швидко перетворився на добре змащений механізм, яким начальству навіть не доводилось керувати. Натомість члени команди керували самі собою. Протягом наступних кількох тижнів бригада НПР у Каїрі підготувала більше репортажів, ніж хтось узагалі вважав за можливе. Причому якість усіх цих новин була вищою, ніж пропонували конкуренти, за що журналісти журналісти, врешті-решт, отримали навіть кілька нагород. То був справжній успіх, якого не вдавалося б досягти, якби команду не захопило відчуття мети, розповісти про одну із найвидатніших подій у їхній кар'єрі, і якби вона не мала автономії, здатності саме вирішувати, як висвітлювати різні аспекти великої події. Сьогодні скрам використовується у всіх сферах роботи національного громадського радіо від веб-дизайну до журналістського збирання даних і створення нових передач. Використовують його також команди Chicago Tribute, Нью-Йорк Таймс, Washington Пост і ProPublica. Але адже коли дедлайни підпирають, швидкість потрібна усім. Одна команда для всієї роботи. Третьою ніжкою табурета для видатних команд є те, що вони мають усі необхідні для роботи вміння і навички. У класично організованій структурі ви можете мати групи планування, складання, тестування, виробництва і постачання. Кожна з них у межах загального процесу має завершити свою частину роботи, перш ніж проект зможе перейти до наступного етапу. По суті, жодна група не може випустити той чи інший продукт самотужки. Класичним прикладом цього є так звана модель фаза Брама, за допомогою якої розробляли програму космічних шатлів та інші проекти НАСА у 60-ті та 80-ті роки. Сьогодні ця модель дуже змінилась, але ось як вона працювала колись. Першою йшла фаза дослідження, коли люди вирішували, на що вони збираються замахнутись. Можливо, збудувати ракету, що полетить на місяць. Група стратегії збиралась у кімнаті і починала про це фантазувати. А далі йшла брама, коли менеджер або група менеджерів підписували проект, який вартий розробки. Другою фазою було визначення масштабу робіт, коли спеціалісти з вимог та стандартів вирішували, що має бути зроблено. Потім йшла друга брама ще ряд зустрічей, після яких усі підготовлені документи вели до наступної фази створення підприємницького завдання та плану проекту. Далі всі ці плани проходили ще ряд обговорень і узгоджень, після чого наставала ще одна фаза розробки, де починалося справжнє створення продукту. Прийшовши ще кілька обговорень та процес підготовки документів, продукт передавався абсолютно іншій групі для наступної фази тестування. Ці люди ніколи не бачили продукту раніше, але тестували його, підписували, що з ним усе гаразд. а потім потім проштовхували його до наступної брами або ряду нескінченних обговорень із наступною купою документів, яких ніхто не читав. І лише після цього продукт потрапляв до шостої групи людей, які дійсно вводили в його експлуатацію. Виснажливо навіть просто писати про це, а для нас така робота була звичною. Якось на початку 1980-х керівники компанії Fuji Xerox приїхали до Америки повчитись, як працює відома космічна агенція. Коли ж вони запровадили ті самі процедури у себе в Японії, то відразу зіткнулися із падінням якості. Кількість збоїв пішла вгору, а від їхньої продуктивності лишилася тільки одна кола на воді. Е, вони швидко відмовились від цього процесу, боячись, що він зможе призвести до повної катастрофи. І з цим цілком може погодитись комісія під керівництвом Вільяма Роджерса, яка розслідувала причини катастрофи космічного корабля Челленджер у 1986-му. Як написав у своєму відомому додатку F до світу комісії фізик Річард Фейман, цілком може виявити, що з будь-якою метою, чи то для внутрішнього споживання, чи то для зовнішнього керівництво НАСА перебільшує надійність своєї продукції фантастичних показників. Факт залишається фактом. Якщо поглянути на найкращі команди, схожі на ті, що існували в Toyota чи 3M, коли Такеучі і Нанака писали свою працю, або на ті, що існують в Google, Salesforce.com чи Amazon сьогодні, ви не побачите там такого розподілу ролей. Члени усіх команд разом виконують усю роботу від початку і до кінця. Розгляньмо інший приклад. У компанії Salesforce.com за гнучку інфраструктуру релізів відповідає Нікола Дуранда. Вона керує роботою роботою приблизно 200 скрам команд у компанії, яка постійно потрапляє у рейтинги ста найкращих роботодавців за версією журналу Fortune е, та найбільш інноваційних компаній світу за списком Forbes. Вона каже, що вважає скрам таємним соусом своєї роботи. Коли ми були стартапом, то робили якийсь великий реліз 3 чи 4 рази на рік, але в 2005-2006 е, роках, коли ми зросли і розширились, управляючи проектами типовим каскадним способом, цей показник упав до одного разу на рік так залишати було не можна, тому ми запровадили скрам. Після того релізи у нас пішли тричі на рік. Не так уже й багато великих підприємств здатні похвалитись тим самим. У будь-якій команді вона шукає різноманіття, вмінь і навичок, мислення і досвіду. Вона прагне, щоб команди були не егоїстичними і автономними, але також намагається зробити їх багатофункціональними. Їй потрібні люди здатні разом виконати весь проект повністю. Один із тестів до РМБ на правильність шляху команди полягає в тому, що вона питає, скажімо, інженера мережі. У якій ви команді, якщо спеціаліст відповідає, згадуючи продукт, над яким вони працюють, наприклад, автоматизація чи інтеграція, а не свою спеціальність розробку мереж, вона схвально киває. Якщо ж він ідентифікує себе більше зі спеціальністю, ніж з продуктом, який наразі готують, то раба знає, що їй треба попрацювати далі. Скрам під час війни. Одним із найбільш вражаючих прикладів багатофункціональних команд є військова служба. Адже саме за цим принципом працюють американські сили спеціального призначення. Типова армійська команда А, загін Альфа, має у своєму складі 12 людей: командира, офіцера, прапорщика, головного сержанта, який керує повсякденною діяльністю команди, сержанта розвідки та по двоє сержантів зі спеціального озброєння, вибухівки, медицини і зв'язку. Кожна команда має всі можливості для виконання свого завдання від початку до кінця. Причому вони проводять перехресні тренування із кожного набору вмінь і навичок. Вони хочуть бути впевнені, що, наприклад, якщо обох медиків уб'ють, зв'язків зможе залатати збройового. Крім того, спецпризначенці відрізняються від більшості звичайних військових тим, що не відокремлюють збір розвіданих від планування операції. Між командами немає зіпсованого телефону, коли можливі помилки. Силам спеціального призначення не потрібні катастрофи на кшталт челенджера, тому між розвідкою, відділом планування операції і тими, хто безпосередньо їх виконує, підтримується постійний діалог. Під час війни в Іраку команди сил спеціального призначення показали, що вони надзвичайно добре вміють убивати людей. Вони могли виявити ціль і знищити її в одну ніч. Між 2003 і 2007 роками вони виконали тисячі завдань, спрямованих на придушення іракського спротиву, особливо терористичної діяльності Аль-Каїди. У своїх завданнях вони майже завжди досягали тактичного і оперативного успіху. Їхні багатофункціональні, чудово підготовлені команди стали однією із найбільших смертоносних сил, які колись бачив світ. Однак, попри всі свої вміння, навички і таланти, вони мали дуже майже нульовий стратегічний вплив щаслива. Протягом цих перших чотирьох років війни атаки на американські сили та іракських цивільних лише посилювались мало не щодня. У деякі найчорніші дні війни на американських військових здійснювалось більш ніж 100 нападів, і навіть смертоносність сил спеціального призначення не могла цьому зарадити. Наприкінці 2006 і на початку 2007 року майже всі компетентні коментатори вважали Ірак справою безнадійною. Кожна нова загибель американця почала розглядатися як марна жертва. А потім, у 2000 2007-му генерал Девід Петреус очолив стратегію, що стала відома як Велика Хвиля, і передбачала додаткове введення до країни десятків тисяч солдат і розміщення їх у населених пунктах. Ця нова стратегія дала дивовижний ефект. Однією з причин було те, що вона дозволила іракцям повірити американську підтримку та реальну боротьбу із тими, хто підривав їхні будинки і влаштовував етнічні чистки. Другою причиною було те, що американські військові, використовуючи програму під назвою Сини Іраку, змогли переконати десятки тисяч колишніх повстанців за гроші перейти на бік США, але був і третій компонент цієї стратегії. Те, що відомий політичний журналіст Боб Вудворд назвав не менш революційним ніж винайдення танка чи літака. РК. Це була видатна зброя а не якийсь там новий електронний пристрій чи безпілотник. Генерал Стенлі Маккрістел, на той час начальник управління спеціальних операцій, назвав цю стратегію спільним веденням війни. Вона передбачала виявлення і знешкодження мережі Аль-Каїди за участю багатофункціональних команд з усіх підрозділів, підпорядкованих уряду США. У статті від 6 вересня 2008 року газета Washington Post описала її так: ЦРУ забезпечує аналітиків розвідки та шпигунську техніку із різними датчиками і камерами здатними відстежувати цілі транспортні засоби чи військову техніку впродовж 14 годин. ФБР надає експертів криміналістів, які ретельно вивчають отримані дані від інформації з мобільних телефонів до місту кишень і гаманців екстремістів. Співробітники Міністерства фінансів відслідковують грошові потоки серед екстремістів та від урядів, які їх підтримують. Штатні працівники Агенції національної безпеки перехоплюють переговори і комп'ютерні файли. А фахівці Національної агенції геопросторової розвідки виконують використовують високотехнологічне обладнання для точного визначення місця, де підозрювані екстремісти користуються телефонами чи комп'ютерами. Разом вони створили багатофункціональну команду, що мала всі вміння і навички необхідні для виконання роботи, замість того, щоб залишити усіх цих спеціалістів в окремих командах, які б рідко ділилися інформацією, вони всі працювали разом в одному переміщенні, об'єднавши свої знання і спільно плануючи відстеження і ліквідацію терористів Аль-Каїди. Раніше та чи інша розвідслужба визначала ціль, а потім передавала усі матеріали силам спеціального призначення, які діяли далі. Після цього спецпризначенці, у свою чергу, передавали всю зібрану ними розвід інформацію іншій команді для аналізу. Ті, хто мав справу із такою моделлю, відчував на собі те саме, що і компанія Xerox тоді, коли японці намагалися запровадити у себе систему поетапного планування НАСА, і це стало однією із головних причин розроблення скрам. Скрізь, де між командами відбуваються такі такі передачі справ існує небезпека катастрофи у статті в журналі Міністерства оборони США Joint Force е, Quarterly під назвою на службі розвідки, спостереження і рекогносцирування. Найкращі практики спецназу про це говориться так: міжвідомчі групи дозволили позбутися організаційних швів між різними силами коаліції в Іраку, приставивши до пріоритетних цілей не змигне око. Адже передача обов'язків між підрозділами та організаціями являла собою мигання, під час якого сповільнювалась динаміка і ціль могла втекти налагодити обмін інформацією та ресурсами, як у цьому випадку нелегко було за будь-яких обставин. Мені доводилось бачити менеджерів, які буквально заціплювали, коли їхні ресурси переходили до команди поза межами їхнього прямого контролю. Відмовлятися від повсякденного мікроуправління та контролю взагалі непросто, але робити це в потайному світі розвідки та спеціальних операцій ще складніше, настільки, що, попри їхню ефективність, іракські команди були швидко розформовані одразу після визнання успіху стратегії і великої хвилі. Крістофер Лемп та Еван Мансінг виклали це у своїй захопливій статті Таємна зброя групи пріоритетних цілей як організаційна інновація. Як тільки в Іраку вдалося уникнути близького провалу, бюрократична підтримка міжвідомчих команд почала знижуватись. До 2008 року управління і агенції, особливо одна розвідувальна агенція, яка залишилась е, е, неназваною, почала відкликати своїх людей і згортати спільну діяльність, вважаючи, що обмін інформацією та співпраця над занадто далеко зайшли. Найпотужнішу зброю в арсеналі Америки, яку Боб Вудворд назвав не менш важливою ніж винайдення танка чи літака, було відкладено в бік через містечкові перестороги керівників середньої ланки, які боялися за свої кар'єри. Я не раз бачив, як те саме відбувалося одній великій фінансовій інституції у Бостоні. Кожного разу, коли вони мають проблему із важливим проектом, то в паніці кличуть мене на допомогу. Просять, щоб я навчив десятки їхніх людей скрам та створив для них команди, здатні терміново впоратись із кризою кризою. Вони направляють людей з усієї організації до багатофункціональних команд, щоб розв'язати проблему. Вони її розв'язують. Але як тільки криза минає, вони розпускають команди по відповідних підрозділах під орудою звичайних менеджерів. Річ у тім, що прозорість дій і обмін інформацією прийняті у найкращих командах, попри всю ефективність, несуть у собі загрозу структурам, заснованим на таємничості та звичці все заплутувати. Менеджери часто не бажають, щоб інші менеджери і їхні власні команди або якісь інші люди всередині органі керівництво точно знали, чим вони займаються, чого досягли і як швидко. Вони вважають, що зберігання цього в таємниці надзвичайно важливе для їхньої влади. Замість того, щоб діяти за спільними інтересами, вони діють за власними мотивами, які часто зводяться до жадібності і амбіцій. Саме такий спосіб мислення і призвів до масштабних управлінських провалів, що спричинили нещодавню світову економічну кризу. Дії багатьох компаній були засновані виключно на короткострокових перевагах для окремих осіб. Про загальну користь або обмеження шкоди для глобальної економіки економіки ніхто й не думав. Розмір має значення, але не так, як ви гадаєте. Однак лише тому, що багатофункціональність може дати чудові результати, не слід гратися у ноя та заганяти у свою команду кожні тварі по парі. Командна динаміка добре працює лише в малих командах. Згідно з класичною формулою, на високому рівні функціонують семеро людей, плюс-мінус двоє, хоча я бачив команди навіть із трьох. Як не дивно, але досвід показує, що якщо у вашій команді більш ніж дев'ятеро людей, їхня швидкість насправді знижується. Саме так, здавалося б, ресурсів більше, а команда сповільнюється. У розробці програмного забезпечення є термін закон Брукса, уперше виведений Фредом Бруксом ще у 1975 році у його новаторській книжці Міфічна людина місяць. Якщо стисло, закон Брукса каже, додавання людських ресурсів до простроченого проекту програмного забезпечення затримує його ще більше. Слушність цього підтверджена багатьма дослідженнями, зокрема, вивченню того, скільки часу займає робота і чому присвятив своє життя Лоренс Пантнем, легендарна фігура у розробці програмного забезпечення значення. Його праця незмінно демонструє, що проекти, в яких брали участь 20 чи більше людей, потребували більших зусиль, ніж ті, де виконавців було п'ятеро чи менше. Причому не трохи, а набагато. Великій команді зазвичай потрібно в 5 разів більше годин, ніж малій. Патнем спостерігав це знову і знову, а всередині 90-х років вирішив спробувати провести широкомасштабне дослідження, щоб визначити ідеальну чисельність команди. Для цього він переглянув 491 проект середнього розміру сотень різних компаній. Усе це були проекти, що вимагали створення нових продуктів чи властивостей, а не перепризначення старих версій. Він розподілив ці проекти за розміром команди і щоразу дещо помітив. Е, як тільки численність команд перевищила 8 людей, виконання роботи починало займати в них значно більше часу. Групи, що нараховували від 3 до 7 осіб, потребували для виконання однакового обсягу роботи приблизно 25% зусиль груп, де було від 9 до 20 виконавців. Цей результат повторювався в сотнях проєктів. Те, що дуже великі групи роблять менше, здається, є залізним правилом людської природи. Але чому? Щоб відповісти на це запитання, слід розглянути обмеженість людського мозку. Ви, можливо, чули про класичне дослідження Джорджа Міллера, яке в 1956 році показало, максимальна кількість речей, що може зберігатися у короткотривалій пам'яті пересічної особи, становить 7. Ось тільки проблема з висновками Міллера у тому, що пізніше дослідження довело їхню помилковість. У 2001 році Нельсон Ковен з університету Міссурі літературі, вирішив перевірити правильність магічного правила семи і провів усебічне вивчення всіх нових досліджень на цю тему. Виявилось, що кількість елементів, які людина може зберігати у своїй короткотривалій пам'яті, не сім. Це чотири. Люди часто думають, що можуть запам'ятати більше, використовуючи якісь спеціальні пристрої чи просто сильніше концентруючись. Але дослідження абсолютно чітко показують, ми здатні запам'ятати лише чотири шматочки даних. Класичним прикладом є дати е, комусь такий ряд із 12 літер. Е, як правило, люди можуть запам'ятати близько чотирьох із цих літер, якщо тільки не помітять, що їх можна поділити на добре відомі абревіатури ДПА, Державна податкова адміністрація НБУ, Національний банк України і МВФ Міжнародний. Міжнародний валютний фонд або е, ЄЦБ е, Європейський центральний банк. Якщо вам вдасться пов'язати речі у вашій короткотривалій пам'яті з асоціаціями довготривалої пам'яті, ви зможете утримати у голові більше. Але задіяна частина розуму, свідома частина може утримати зараз лише приблизно 4 різні елементи. Таким чином існує глибоко вкорінене обмеження щодо того, скільки речей наш мозок може утримувати одночасно. Це відсилає нас знову до Брукса, намагаючись визначити, чому додавання людей затримує виконання проекту, він відкрив дві причини: першою є час, необхідний людям, щоб набрати потрібну робочу швидкість. Як ви, мабуть, розумієте, введення нового виконавця у курс справи затримує всіх інших. Друга причина пов'язана не лише з тим, як ми думаємо, але й доволі буквально з тим, про що наші мізки здатні думати. Зі збільшенням кількості людей значно збільшується кількість комунікаційних каналів, і наш розум просто не може із цим упоратись. Якщо ви хочете розрахувати вплив розміру групи, візьміть кількість людей у команді, помножте її на цю саму кількість мінус один і поділіть на два кількість комунікаційних каналів. Е, Е, таким чином, наприклад, якщо у вас є п'ятеро людей, ви маєте 10 каналів, 6 людей, 15 каналів, 7, 21, 8, 28, 9, 36 і 10, 45. Наші мізки просто не можуть дати раду зі стількома людьми. Зараз ми не знаємо, що вони всі роблять, і, намагаючись це визначити, ми сповільнюємось. Як і в загоні спеціального призначення у скрам, усі члени команди також мають знати, що роблять усі інші. Уся виконувана робота, нові виклики, досягнутий прогрес мають бути прозорими для решти виконавців. якщо команда стає надто великою, здатність кожного чітко спілкуватися з усіма іншими, будь-який час погіршується, адже з'являється забагато перехресних зв'язків зв'язків. Дуже часто команда соціальна та функціонально розбивається на підкоманди, які починають працювати над досягненням невідповідних одна одній і навіть протилежних цілей. Багатофункціональність утрачається. Зустрічі, що раніше тривали хвилини, за таких умов розтягуються на години. Не робіть цієї помилки. Команди мають залишатись невеликими. Скрам майстер. Працюючи зі своєю першою скрам командою, я регулярно показую їм відео про те, як готується до гри команда в регбі ем, All Blacks. Це легендарна збірна маленької Нової Зеландії є дійсно видатною командою. Перед кожною грою вони виконують ритуал народу Маорі під назвою Хака, танець, що надихає воїнів на битву. Спостерігаючи за ним, ви просто таки бачите, як енергія виходить із кожного гравця і зливається в одне велике ціле. На ваших очах синхронні притуптування, плескання і і ритуальні рухи уявного перерізання горлянки ворога перетворюють звичайних чоловіків на щось більше, щось величніше. Вони викликають бойовий дух, що не приймає ні поразки, ні страху. Це відео довелося переглянути кілька разів, але, врешті-решт, моя команда комп'ютерних програмістів, далеких від найкращої фізичної форми, сама захотіла досягти подібного стану. Вони виділили чотири моменти варті наслідування. Перший полягає в чіткому концентруванні на меті, яке створюється та підживлюється наспівом Маорі. Другим моментом є повна взаємодія, сплетені руки гравців у прагненні єдиної мети третій справжній голод добою. Все, що постане на їхньому шляху, має бути усунене. І четвертий загальний захват, коли будь-який член команди проривається із м'ячем уперед. Байдуже хто приводом для святкування є саме цей факт. От так ми вибудували свою систему спринтів щоденних коротких стендапів, зустрічей стоячи, оглядів та ретроспектив, після чого я усвідомив, що нам потрібен хтось, чиїм завданням буде слідкувати за ефективністю самого, самого цього процесу. Не менеджер, скоріше лідер-слуга, щось середнє між капітаном команди і тренером. Оскільки ми дивилися відео з All Black щодня, я спитав команду, як нам слід назвати цю людину, і вони зійшлися на скрам майстер. Він чи вона забезпечуватиме всі зустрічі стежитиме за прозорістю і найважливіше допомагатиме команді виявляти, що стоїть у неї на шляху. Ключовою частиною цього було усвідомлення, що часто перешкоди полягають не просто в проблемах із технікою або придуркуватості якогось бухгалтера Джима. Проблемою може бути процес як такий. Завданням скрам-майстра було ввести команду до безперервного покращення, регулярно шукаючи відповіді на питання, як нам виконувати свою роботу краще. І наприкінці кожного циклу і кожного спринту команда має увагу уважно поглянути на саму себе, на свою взаємодію, практику, процеси і дати відповіді на два питання: що ми можемо змінити у своєму підході до роботи, і в чому наша найбільша проблема. Якщо відповідати на ці питання щиро, команда зможе здіяти з небаченою раніше швидкістю. Шукайте проблему не в гравцях, а в грі. Часто буває так, що низький моральний дух, погана злагодженість та продуктивність команди спричинені фундаментальним нерозумінням того, як люди працюють. Скільки разів ви з колегою пліткували про когось третього, хто не тягне, завжди в нас затримує чи приймає дурні рішення? Чи може ви бачили, як зустрівшись із проблемою, ваша група замість пошуку рішення починає звинувачувати один одного? Готовий запересягтися, що всім і кожному з вас доводилось бувати на таких зустрічах. Переконаний, що всім і кожному з вас у той чи інший час доводилось бувати в ролі людини, яку починали звинувачувати у проблемі. Але я також готовий посперечатись, що коли ви когось звинувачуєте, то знаходите під підтвердження його персональної провини, тоді як коли звинувачують вас, значно більше звертайте увагу на зовнішні чинники, що призвели до проблеми, і можете пояснити свої дії. І знаєте що? Коли ви говорите про себе, ви абсолютно праві. Коли ж говорите про когось, то робите одну із найпоширеніших і найбільш руйнівних людських помилок в оцінці дій інших людей. Ця помилка навіть має свою назву фундаментальна помилка атрибуції. Захопливі матеріали на цю тему наведено в збірці індукція, процеси припущення, навчання і і відкриття Джона Голланда та інших. Одна з робіт, процитована в цій книжці, опублікована ще на початку 70-х років, тому нової її не назвеш. Це стара ідея, яка повторюється знову і знову, і пов'язана вона з тим, що змушує людей діяти в той чи інший спосіб. У будь-якому разі результати дослідження доволі цікаві. Автори зібрали групу студентів коледжу хлопців і поставили їм два прості запитання: чому ви обрали саме цей предмет спеціалізації і чому ви зустрічаєтесь саме із цією дівчиною? А потім дослідники попрохали студентів відповісти на ті самі запитання щодо їхнього найкращого друга. І тут виявились важливі відмінності. Коли студенти говорили про себе, то говорили більш не про себе особисто, а про тему питання. Наприклад, про свій головний предмет вони казали хімія то високооплачувана галузь, а про дівчину вона дуже приємна людина. Натомість, говорячи про своїх друзів, вони казали про здібності та потреби цих хлопців, щось на кшталт. Йому завжди легко давалась математика, або він доволі слабохарактерний і йому потрібна владна жінка. Цей спосіб сприйняття світу здається кумедним, коли ви бачите його в інших, але помилковість їхніх суджень очевидна. Але перш ніж сміятися, мусите визнати, що і ви постійно робите ті самі помилки. Усі роблять. Ми всі сприймаємо самих себе як таких, хто просто реагує на ситуацію, тоді як в інших бачимо мотиви, продиктовані їхнім характером. Тут є один цікавий аспект, який полягає у тому, що коли нас просять розповісти про риси характеру нас самих, то наших друзів е, ми завжди змалюємо себе значно менш виразно. Ми стверджуємо, що маємо значно менше характерних особливостей, ніж наші друзі. Автори індукції проводять цікаву паралель між нашим спомилковим мисленням про соціальну мотивацію і тим, як люди, котрі не є науковцями і мають суто інтуїтивне розуміння фізики, бачать фізичний світ. Такі люди можуть пояснити падіння каменя тим, що сам камінь має властиву йому силу тяжіння, а не тим, що сила тяжіння є частиною системи сил, які на нього діють. Так само говорячи про інших, ми кажемо про властиві їм якості, а не бачимо ці якості у зв'язку із зовнішнім середовищем. По суті, саме ці взаємодії з нашим середовищем і керують нашою поведінкою. Саме система навколо нас, а не якась внутрішня якість, відповідає за переважну більшість наших дій. Тому головним завданням скрам є зміна цієї системи. Замість пошуків винних і провини він заохочує позитивну поведінку, зосереджуючи увагу на людей на спільній роботі і досягненні результату. Мабуть, найвідоміше першою демонстрацією цієї людської реакції на системи був експеримент Мілгерма з вивчення покори перед авторитетом, проведений на початку 60-х років у Єльському університеті. Експеримент цей був простим і, на наш сучасний погляд, дещо жорстоким. Його результати дуже вразили, і сьогодні його вивчають усі, хто проходить психологію на першому курсі. Викладач Єлю, доктор Стенні Мілгрем, намагався знайти відповідь на доволі актуальне питання свого часу. Річ у тім, що за три місяці до початку перших експериментів перед судом постав Адольф Ейхман, якого називали архітектором Голокосту, але діє він не сам один. Дуже багатьох цікавило, чому до цього масового винищення євреїв добровільно долучилося стільки мільйонів людей. Чи були в німців якісь фундаментальні проблеми з мораллю? Можливо, в їхнє культурне середовище було закладено якесь внутрішнє зло, чи вони дійсно просто виконували накази? Дуже легко дивитись на злочини проти людства та звинувачити людей за їхні дії. Саме так і треба робити, правда? А от Мілграм хотів знайти відповідь на інше питання: чи так уже й звичайні американці відрізняються від німців? Чи реагували б вони інакше в тій самій ситуації? І некомфортна відповідь полягає в тому, що ні. А американці не поводилися б інакше. По суті, враховуючи, скільки країн та народів пізніше повторили цей експеримент, ніхто б не поводився у відповідній ситуації, ми всі могли б стати нацистами. Експеримент проводився так. Хтось, одягнений у білий лабораторний халат, що надавала йому наукову авторитету, наказував об'єктові експерименту пересічній людині застосувати дедалі більший електричний струм до третьої особи, актора, який перебував в іншій кімнаті. Об'єкт міг чути цього актора, але не бачити. У міру того, як струм ставав сильнішим, актор починав зойкати, кричати, просити пожаліти. Далі актор, який був у деяких версіях експерименту, казав об'єктові, що в нього хворе серце, починав тарабанити у стіну, благати благаючи, щоб експеримент припинили. Під кінець він затихав. Деякі об'єкти зупинялись на 135 вольтах, коли актор починав зойкати, і питали про мету експерименту. Після того, як їх запевняли, що ніякої відповідальності вони не нестимуть, майже усі продовжували. Деякі, чуючи крики агонії і сусідньої кімнати, починали нервово сміятись. Коли ж об'єкт хотів зупинитись, учений просто казав Продовжуйте, будь ласка. А якщо об'єкт відмовлявся це зробити, учений додавав Експеримент вимагає, щоб ви продовжували. Якщо і це не допомагало, учений посилював тиск. Абсолютно необхідно, щоб ви продовжували. Більшість об'єктів відчували великий стрес і рясно підніли. У них спостерігались підвищення пульсу і температури, адже спрацьовував інстинкт е, бий або тікай. І тоді, якщо вони все ще відмовлялися тиснути на кнопку, вчений робив останню спробу. У вас немає іншого виходу. Ви повинні продовжувати. Майже усі й продовжували, завдаючи останнього удару струмом тому, хто так страшно кричав, а потім затихав. Підсумки своїх спостережень Мілгрем підвив у статті 1974 року небезпеки покори гори. Дієвими силами жахливого руйнівного процесу можуть стати звичайні люди, які просто роблять свою роботу, не маючи зі свого боку якоїсь особливої ворожості. Більше того, навіть коли руйнівні наслідки їхньої роботи стають абсолютно зрозумілими, а їх просять виконувати дії несумісні з основними стандартами моралі, відносно небагато людей знаходять у собі сили, потрібні для опору авторитетові. Коли експеримент Мілгрема обговорюють у університетських аудиторіях, студентам зазвичай наголошують, що провина лежить не на людях, як так таких, а на системі, у межах якої ці звичайні люди діяли. Але це суворий урок. Бо якщо сприйняти його за правду, що це скаже про нас сам про нас самих? Це скаже, що ми всі є породженням системи, у яку вбудовані, і скрам якраз приймає цю реальність і замість пошуку винних намагається вивчити систему, яка породила проблему, і виправити її. Інший експеримент, що висвітлює подібне явище, був проведений в одній духовній семінарії на початку 70-х років. Ви, можливо, думаєте, що семінаристи, мабуть, були найбільш співчутливими людьми на планеті, так? Об'єктів цього експерименту просили прочитати проповідь на іншому кінці кампусу. Одним казали поспішити, бо на них уже чекають і вони запізнюються, інших не підганяли. По дорозі на території закладу кожному із семінаристів траплялась людина, яка благала про допомогу. Скільки з тих, кому сказали поспішити, зупинили зупинились допомогти 10%, і це із семінаристів. А проте люди прагнуть звинувачувати окремих осіб, а не систему. Від цього вони просто краще почуваються. Фундаментальна помилка в атрибуції апелює до нашого почуття справедливості. Якщо ми можемо звинувачувати когось іншого, то відділяємо себе від можливості зробити те саме, що ми так само готові тиснути на кнопку, як і будь-хто інший, справа лише за відповідними обставинами. Якщо ця помилка звинувачення людей, а не системи виявляється в бізнесі маю два чудові приклади з яких є автомобільний завод New United Motor Manufacturing Incorporated NUMI, у місті Фремонт, штат Каліфорнія. Це було спільне підприємство компаній General Motors і Toyota. У 1982-му General Motors закрила завод. Керівництво вважало його найгіршим місцем роботи в Америці. Люди пиячили прямо на роботі, прогулювали та постійно, хоч і не сильно псували автомобілі, які виробляли. Наприклад, залишали всередині дверцят пляшку з під Кока-Коли, яка гриміла і дратувала покупців. У 19 1984-му Тойота відкрила завод заново. При цьому японцям сказали, що робітники там були жахливі, але менеджери чудові, і їх варто взяти назад на роботу. Натомість у цій компанії відмовились брати назад менеджерів, а взяли більшість попередніх робітників. Деяких навіть послали до Японії вивчати виробничу систему Тойота. І що з цього вийшло? Майже відразу завод почав виробляти машини із тією самою точністю і мінімум дефектів, як і в Японії. Люди залишились ті самі, змінилась система. Що ж до компанії General Motors, Motors, то їй ніколи не вдалося досягти таких рівнів якості на жодному з інших американських заводів. Вона розірвала угоду про спільну діяльність і того ж року збанкрутувала. Другий приклад, який спадає мені на думку, дещо відрізняється. Він нагадує мені, наскільки ж людям властиво шукати винного у проблемі, а не її розв'язання. Він про те, як діють венчурні капіталісти, з якими я працюю, коли вирішують інвестувати в ту чи іншу компанію. Уперше приєднавшись е, приєднавшись до OpenView Venture Partners, я був здивований, що на відміну від багатьох венчурних фірм, їм насправді байдуже, як компанія витрачала свої гроші до їхньої інвестиції. Минуле їх не турбує. OpenView вирішує, чи варто вкладати в компанію гроші, виходячи з її поточного стану. Усе інше більше не важить. Вони лише хочуть знати, як збираються витрачати їхні гроші, як компанія витрачала гроші інших, їх не обходить. Значення для них має лише майбутнє, лише рішення, досягнення надзвичайності. Коли члени команди починають гуртуватись навколо спільної мети і синхронізувати свої дії, це схоже на магію. Ви відчуваєте це, коли заходите у приміщення, де вони працюють. Ви бачите це, коли гравці виходять на поле. Вони починають діяти надзвичайно злагоджено, перевершуючи самих себе. Нещодавно я гостював одного свого друга в Копенгагені. Як ви можете собі уявити, оскільки він європейць, то є завзятим футбольним уболівальником. Не пам'ятаю точно, що то був за турнір, у якому грала його улюблена команда, але треба було бачити, як він стрибав у кріслі і кричав до телевізора. То було видовище справжнього спортивного фаната в дії. Але потім настав цей момент. Рахунок був рівним, і йшли останні секунди матчу, і м'яч був у його команди. Довгим пасом, не дивлячись, де його партнери по команді Форвард відправив м'яч у масу гравців перед воротами суперника. Проблема в тому, що там не було нікого із його партнерів. На якийсь момент я відчув у грудях порожнечу, а потім там раптово виник гравець із команди мого друга. Точно в потрібному місці і потрібний час, який головою відправив м'яч у сітку. Він на повній швидкості пробіг половину поля до групи суперників перед воротами, де й скористався можливістю забити гол. Це здавалось абсолютною несподіванкою, але Форвард, який віддавав пас, вірив, що його товариш по команді опиниться там, де потрібно. А партнер вірив, що м'яч опуститься туди, де він зможе щось із ним зробити. Це був той самий різновид синхронізації, який і надихає глядачів. І саме цього я і хочу допомогти людям досягти за рахунок скрам. У цьому немає нічого неможливого. На це здатні не лише якісь унікуми, спортсмени чи спецпризначенці. Уся суть у створенні правильної структури з правильними стимулами та наданні людям свободи, поваги і повноважень діяти самостійно. Надзвичайність не можна спустити згори. Вона має прийти і знизу, але вона дійсно живе всередині кожного із нас. Що треба запам'ятати? Беріться за правильний важіль. Змінюйте роботу команди. Вона має набагато більше значення на декілька порядків, ніж робота окремих осіб. Прагніть надзвичайності. Видатні команди ставлять перед собою мету, що виходить за межі прагнень окремої людини. Честь поховати генерала МакАртура або виграти чемпіонат NBA. Дозволяйте автономну роботу, надавайте командам свободу самим приймати рішення щодо порядку своїх дій, поважайте майстрів своєї справи, здатність імпровізувати дає чудовий результат, хоч у висвітленні революції на Близькому Сході, хоч у збільшенні продажі. Орієнтуйтесь на багатофункціональність. Команда повинна мати всі потрібні вміння і навички для виконання проекту, чи то розробка програмного забезпечення е, Salesforce.com, чи захоплення терористів Іраку. Не беріть багато людей. Малі команди працюють швидше за великі. Залізне правило це сім членів команди плюс-мінус двоє. Менше людей, менше помилок. І не звинувачуйте. Не шукайте поганих людей, шукайте погані системи, ті, що стимулюють неправильну поведінку і винагороджують погану роботу.